HR Zašto, zašto HR Nikad ne priđe na stvar Neće da mi kaže ja Da sam za posao taj uh. Вечер ти никад не пошалје лепо Одречен одговор мелом Куда си пошо поштено по посо Само е вредно познатство со шефом Конкурс и декор, флоскула депо Свака е стапка, ту обште место Кода су три кои плашто дело Над њу мочи неранливо тело Svaki je pridev šupalj iz knjige Logike lišen, brojeva zbir je Radno iskustvo za nivo ulazni Nema ni predsednik, kamoli pripravni Odlučnost i kreativnost se traže Ali u prevodu stvarnosti znače Da svojim glasom do slovce se slaže Podređen s onim što svrha se kaže Radi šta traže bez kavanja glave Tako se perfektni roboti prave Isprati program i uspećeš slogan Najveća brojka od oblak Površno doba, površnost dobra Da sve se simulira, sve manje košta Taj algoritam ima li smisao Može da zna samo koga je pisao Bio sam kadar, sada sam resurs, bio sam svoj, sada sam broj Slobodan bio, sad sam u trendu, bio sam čovek, postao stroj Bio sam kadar, sada sam resurs, bio sam svoj, sada sam broj Slobodan bio, sad sam u trendu, bio sam čovek, postao stroj E da divinov sivi dok ispija skivi na koga niđi, a loše se živi Tajland, Maldivi, tu covida, oblaci sivi se nadviše silni Smor karantini, šimel za dišama, plažama slini pale mu prljavi dodiri, dolare čisti za 50-50 makro zaštiti Mala privreda zgažena škripi Majka priroda zgađena vrišti Do posljednje stanice vozne smo stigli Bez novođe u lokomotivi Kamoli pojma gde bismo išli Posle treseš vagone simuliraš pokret Smatraš u sebi pomozi Bože Dokle za horde fingiraš brojke Lepe, sjajne, žive, sočne, blede Lažne, krive, moćne Svuda je mreža, širi se domet Pauki centra se lakše se botne Nekada kadar jučerašnji čovek Svarena kaša unutar je opne korektan globalni problem Klade se srca, lednici kopne Bio sam kadar, sada sam resurs Bio sam svoj, sada sam broj Slobodan bio, sad sam u trendu Bio sam čovek, postao stroj Bio sam kadar, sada sam resurs Bio sam svoj, sada sam broj Slobodan bio, sad sam u trendu Bio sam čovek, postao stroj Bio sam kadar, sada sam resurs Bio sam svoj, sada sam broj Slobodan bio, sad sam u trendu Bio sam čovek, postao stroj Bio sam kadar, sada sam resurs sam broj Slobodan bio, sad sam u trendu Bio sam čovjek, postao stroj